ngo mm-hmm. wari kuri hoteli ku munyemi none warapvuye ko kuva girene muvanye ko waciye ujya kuba ku munyamwenyene oya n'ubu nihomba mm. noneho n'ubu ibyo ushaka kuvuga ni umugabo yashaka guturarane none agashabyo kuri iyo ngeso ubona uzogushikana hehe kati wumvise rero wewe oya ntacyo mbwira hanyuma uca uragenda murararana nyine byarashize ndagenda turararanye mm-hmm. gushikaho murarana ijoro ryose utamumenye twirukana nkiri muto cyane mm. kuvana mama akiriho mm. we yari yagiye kubibukira apfuyeho nasubiye no kubaza amakuru yacu yubatse pore sana uko biri kose iyo ngeso urakwiye kuyiheba burundu ukijukira kurya ibitomoye kati none kamana yanje ubu ntituwabura kibuzogira gute ngo yagize isanganya isanganya mbega yemwe mbega mana yo mbwira gute mupfaso tekana tekana tekana umbwire uje kurondera babarira si jewe kuva banterefonye umutima wari umvuyemo tekana tansiyo ntihabwe ituga ngo havugire ikibazo nawe tekana tekana ntibicare kuko ibyo ngira ndakubwire ntibyoroshe muganga ko nteye ubwoba oya umukobwa wawe isanganya yagize siri usanzwe umenyereye mbega hoho warutse iyo ari yavuye muhira mu gatondo agiye ku ishuri mm. ahubwo nari ntanguye kwiyumvira iyo ari iyo ntumva ko yagize isanganya gahira ntiyari ku ishuri mm. mpore yari kumwe nande yari kumwe na wa mugwiza atunga donasiyeni tuzi ku izina rya nadu icyo ni uguhanura nk'umubyeyi afise abana mm. itura ubutungane fani ehera utegura utu tuntu nzanye no munsi sinzi aho narisitaye isafuriya uraza aho iri hmm. uraza aho riri genda utegure nawe uteke igafani eee eh? ibyo uko bibwira jewe hmm. eee eh, ushaka rero kubisoma no kubiteka hmm. none ko byakunaniye guhitamo ushaka ngire iki jewe aha jewe si nkiri uwo ngaha rero ndakubwira ntukiri uwo ngaha gutya mbega ibyo uri kuhagira eh. n'ibiki ndiko ndatekera udushambara twanje nigire narakubwiye ko nashobora kurera abana ntazi ingene bavutse eee eh. none uri kutekera ngo uje hehe fanire ko ibyo bintu ushaka ko nguma ngaha nkuriraho abo bana bashire nyina ndabakureho ndabashire hehe ubashire nyina nta bintu none ibyo nemeye ntona ko ndikunda bikoraga fani sinasomye niwo biteka kizira ko jowe fani mba umuyaya aha nahaje ata mwana ahari hmm. nzorera abo nzobyara gusa abo nawe ushaka ndabashire hehe none ndabamire eh? ndabamire gafani fani mwana ntabyo nzi icyo nkeneye no kuva muri uru rugo gusa nzofuma nemera ndibwe n'ibisiga nta bindi none mupfuye iki ihorere kibono ntabona ingene muhamu n'umwana none gamawe ko ngo nirukane abana banje njyewe wumva ibyo nobyemera eh? utabyemeye rero ndeka jewe nigira icyo makanye n'ukurera abana ntabyaye jewe nimubanze mutuze mubiganire mm. kandi mureke kuvugana ishavu ntabyo tuganira nyoko namubwiye mawe jewe umuhungu wawe ntiyigeze ambwira ko yabyaye hanze none se nabikubwiye ugira habi bwarengerane umviriza abane banje ndababwira mu byabaye byose aba bana nta kosa bafise mm. nanjye nibyo namubwiye ntaba bana n'amarayika ntiyemera abarere nawe ganyo ibyo nibyo uje gushigikira wowe mutama hari abana bo hanze yigeze akuzanira imvura izafana hmm. umuntu atinya ingwe ntatinya ntiyamwinjira orosha umuti oya oya oya sinshobora ntahitemwo jewe cyangwa abo bana nta bindi ibyo bintu nabyo yoshobora afana inama atabishobora rero nacire nyine wowe ntiyoguheba burya aragukunda eka n'abana ntiyobaheba genda ubamurerere none nturi nakuru wabo cy'igikino agashi cya kane dufatiye kuri igice cya mirongo umunani na gatandatu cy'igikino agace cya kane muje gutega amatwi population media center ibashikiriza ubutumwa bukurikira muri iki gice turumvise ko fani ataye arigira avuga ko atorera abana atari guyiwe abo bana avuga akaba ari abo tiyeri umugabo wa fani yabyaranye na gahore uwo nawe akaba aheruka kuba mutera. fani akaba yari yabwiye tiyeri ko mu gihe abo bana tubasubiza iyo bavuye ko azoca yigira none nguwo arigumuye aragiye abo bana bo bariko bagwa mu mporero kuko ibyabaye atana kimwe babizi ko mugabo ku rundi ruhande ni uko tiyeri atigeze abwira fani ko afise abandi bana ku bwanyu mubona tiyeri yo gute kugira ngo urugo rwiwe ntirusambuke kandi abo bana bagira ikibarera ibyo mu bihanahane kw'ibyiyumviro muri ya migwi ya WhatsApp musanzwe murimwo mbe none mu by'ukuri aho nyine Fani yagiye mushaka kumenya byinshi kuri ibyo bandanya mukurikira igikino agashije kane abifuza kubaza cyangwa guterera ibyiyumviro mu kwandikira population media center agasanduku ka posita 7180 Bujumbura cyangwa kuri email agashi arobase population media akaburungu org cyangwa kandi mukakura kuri mirongo mirongo mirongo ibiri ibiri na na kabiri n’indwi gatatu mirongo 27 na rimwe wumviriza igikino agashi birashoboka kuri whatsapp wanditse na whatsapp nyene ndakunda agashi